turabin ya ce masa ijilis ka zauna ya aba turabin ya kai baban turbaya ta kaji inda sunan ya samu asali sai aka dinga ce masa abu turab mun fahimta ya samu wannan suna ne saboda halin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same shi dan bayansa ya yi ƙasa a wata ruwaya an nuna cikinsa ne ya yi ƙasa ɗin to sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya share masa ƙasa ya ce masa ijilis ya abatura ka zauna ya kai baban ƙasa sai sunan ya bi shi sai aka dinga ce ma aliyu abutura har ya zama to na aliyu ya fi son wannan suna na alkunyar da manzan allah ya sanya mashi na abuturaf A alhafiz ibn hajjarin askalani a fatil bari ya ce fayi ukhazu minhu istihbabi ar bil ashar wa tarku mu'atabatahum ibqa'an limawaddatihi لأن الإتاب إنما يكشى ممن يكشى منه الحقد لا من من هو منزه عن ذلك ce wannan yana nuna mana cewa idan mutum allah subhanahu wata'ala ya sanya ya aurar da ɗiya yana da sirikai kenan to ana son ya zama mai tausayawa ga su waɗannan sirikai nashi ya zama mai tausayawa gare su shi ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tausaya ma aliyu duk daga abin da ya faru tsakanin shi kaga bai ce ba bai masa fada ba bai tambaye shi ma me ya faru ba kawai ya je cire masa ƙasa ya ce ijilis ya aba Rabi. ka zauna ya kai abu turabi na Buhari bukari babu kaifal mashiyu ma'a kubura'i wa ahalil fadli babi na gaba zai yi magana akan yaya ya kamata tafiya ta kasance lokacin da mutum yake tafiya ma'al kubura'i da manya a shekaru wanda sun fi shi shekaru wa ahalul fadli da kuma ma'abota falala yanzu malam ya gama abinda ya shafi sunaye da alkunya yanzu kuma an shigo wani babu yaya ya kamata idan tafiya ta hada mutum sai zama to waɗanda zai yi tafiyan nan da su sun girme shi ilima sun haife shi ko kuma su waɗanda zai yi tafiyan nan da su ahalin fadli ne ma'abota falala ne kamar shugabanni shugabanni na addini malamai kenan za ka tafiya da malaminka za ka tafiya da mahaifinka ko za ka tafiya da abokin mahaifinka ko za ka tafiya da mahaifiyarka ko wata kawar mahaifiyarka tafiya ta kama to wani tsari aladabin musulunci ya kamata a jera wajen yin tafiya. kunga har tafiya musulunci yana koya mana yadda ya kamata a yi ta قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا نخل لأبي ألها تبرز لهاجته وبلال يمشي وراءه yukrimun nabiyya sallallahu alaihi wasallama an yamshi ila janbihi wa marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi qabrin fa qama hatta tamma ilaihi bilalu fa wai haka ya bilal hal tasma'u ma asma'u qala ma asma'u shay'an fa sahibu hadal al-qabri fawuji da yahudiyya wannan hadisin an karbo daga anas allah ya kara masa yarda ya ce fenan bainaman biyu, sallallahu alaihi wasallama fi nakhlin lana wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya sai ya ce fi nakhlin lana a gonar da binnanmu ya ce nakhlin la'abi dalha da ya ce gonar da binnansu yana nufin gonar abu dalha al'ansari a kusa alaƙar abu dalha da anas ko ya auri mahaifiyar anas to kaga kamar ɗan gida ne shi to gonar abu dalha ne aka ce mijin mahaifiyarsa kenan to sai ce gonar mu to karka ce gonar ta baban anas sai sai ce gonar abu dalha ce mijin mahaifiyarsa to an shiga wannan gona ma'aiki ya shiga sallallahu alaihi wasallam tabarraza hajatihi sai buƙatar kewayawa ta kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya zagaya kaga idan manzan Allah zai zagaya a daji yakan tafi nesa da mutane yakan tafi nesa da mutane a wannan lokaci ya ce wa bilalun yamshi wara'ahu sai na bilal yana tafiya a bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne muhallin shahid ne sai ya ce yi kurimin nabiya sallallahu alaihi wasallama an yamshi ila jambihi saboda girmamawa sai na bilal bai yadda ya jera da manzan allah ba bai tafi a gefansa ba alajen biyu bai tafi a gefansa ba sai tsaya bayansa kunga wannan shi ne muhallin shahid da aka yin tafiya ta kama ka da babba sai ka tsaya bayansa shi ne ladabin musulunci in tafiya ta kama ka da wani ma'abucin girma ma'abucin falala still sai ka tsaya bayansa sai ka tsaya bayansa shi yana gaba kai kana baya wannan shi ne ladabin addinin musulunci kuma shi ne girmamawa ga su ainihin manya ɗin allah ya samu dace na to sai ce to suna cikin tafiya din nan famarar nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabrin sai manzo allah yana tafiya sai wuce wani kabari kama sai tsaye gaban wannan kabarin ya ce mi hatta tamma ilaihi bilalun har sai da sayyidina bilal ya isa inda yake mun gani nan ma kama yadda ruwaya ta zo a musnad na imamu ahmad hatta lamma ne hatta lamma har ya isa gare shi shi sai na bilal hatta lamma bilal haka ya zo a musnad na imamu ahmad sannan albani a ta'aliƙin da ya ce wala allahu as-sawab ya ce tana aiwa hakan shi ne daidai kuskuren rubutu ne a kai sai aka sa tamma mun fahimta to faƙalis sai zan Allah ya ce wai haka ya bilalu kai canka ya kai bilalu hal tasma'u ma asma'u ka ji abin da ji kana jan abin da nake ji zan Allah ya tambaye sai na bilal ƙali sai bilal ya ce ma asma'u shay'an manzan Allah ni ba na jin komai faƙari sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sahibu hadal ƙabar yi azab mai wannan ƙabarin ana masa azaba mai wannan ƙabarin ana yi masa azaba in ji manzan allah fawuji da yahudiyyar da suka yi bincike su sayi na bilal sai suka ga wannan ƙabarin na wani ba ne wanda ya mutu aka rufe shi a wannan wurin ba na musulmi ba ne ba kaga wannan yana tabbatar mana da me da azaba cikin kabari lalle akwai azaba a cikin kabari duk wanda ya Allah ya nufe shi ko ya Allah ya jarabce shi to zai gamu da ita a cikin kabarinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah daga azaba cikin kabari don ya koya mana mun gane sai na bilal allah ya kara masa yarda kun san shi sahabi ne mashuri na manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu kira wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama sallah kiran sallah bal shi ne ma ladanin manzan allah na farko asalinsa mutunan kasar habasha ne bauta ta kai shi kasar larabawa da musulunci ya zo sai ya musulunta masu shi suka dinga azabtar da shi saboda ya musulunta da sayan na abubakar ya ga ana masa azaba shi kuma ya ƙin abin da suke so cishin wannan bawa ku sai damun shi mana cikin gatse suka ce to kawo kaza suka faɗo su kuɗi masu yawa sai na abubakar ya ce gida ya kawo ya aje musu yana mallakar shi ya ce ya yanta shi sai ya zama ɗa sai ya ci gaba da musuluncinsa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasu an ce sai na bilal ya koma ƙasar sham da zama inda can allah ya ɗauki rayuwarsa a zamanin kalifancin sai na umar a wata annoba wadda ake wadda ake ce maɗa'una amwas an ce a wannan annobar allah subhanahu wa ya ɗauki rayuwarsa yana da falala kwarai da gaske daga cikin falalarsa kun gama abincin manzan allah ne yakan bi manzan allah wurare da yawa kaga wannan tafiyar da manzan allah ya da shi ya tafiyar ma sannan mutum ne mai ibada yana daga cikin ibadar da sai na bilal ya shahara da ita zama cikin alwala kowane lokaci in ta kare zai je saba ko da ba lokacin sallah ba ba kuma duk lokacin da ya alwallon nan zai yi nafila raka'a sai dai in ya kwanta bacci kuma wannan da ya kwanta bacci da ya farka inda rana ne zai yi ne sai ya wata alwallon da daddare kuma dama wannan an tashi dama alwallon za a fare Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da sai na bilad dan aljanna domin wata rana manzan Allah ya tafiya a aljanna sai na jin karin takalma a gabansa ana tafiya a gabansa amma bai ganin mai tafiya ya tambayi mala'iku wannan wani ne gabana suka ce sahabin nan ne na kabilan ibini raba da manzan Allah ya dawo masa bishara cutu sai na bilal wai kai wace ibada kake yi ne na ji ka a gidan aljanna kana tafiya a gabana bilal ce to ani dai ba wata ibada wadda nake wadda nake banta da ita illa iyaka dai ina da ka'ida kullum cikin alwala nake sannan dai ina alwala zai na fila raka'a biyu manzo Allah ya ce to lalle ina ji wannan shine dalilin da ya sanya ka samu wannan matsayi to wannan shine sai na bilal a takaice wannan kuma yana nuna mana wata kususiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne jin abin da yake faruwa a cikin kabari manzan Allah shi yana ji mu Allah subhanahu wata'ala cikin tausansa sai hana mu ji da ana ji to da an samu matsala Eh? <laughs> a hadisi sahihi ima hadisin ima musulun manzan Allah yana cewa da ana ji ba za ku kai in mutum ya mutu ba za ku kai shi kabari ba wanda wanda shi ya mutu sai ya kai shi ce to an je sa azaba ake Allah shi da mu wannan hadisin hadisi ne sahihi قال bukari babu Imamul al-bukhari ce ga wani babi kurman babi bai sa mai suna ba shi to galibi imam al-bukhari in yi haka kama yana maka ishara cewa sauran wancan babin ne wanda ya rage amma ba lalle ne kai ka gama ana kai tsaye ba sai an yi dogon bincike mun fahimta to sai ce babu haddasa Abdullahi ibn Muhammadin, محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل an ƙaisin kala sami'tu muawiya yaqul li akil lahu sabirin ardifil gulam fa'aba faƙala lahu mu'awiya bi sama'ud dibta ƙala ƙaisin fasamitu a ba su fiya na ya ƙul da an ka a kaka wannan hadisun imamul bukhari Yaro ya ce shi daga malaminsa abdullahi ibn muhammad kala ya ce haddasa na sufiyan sai ya tsaya da malamai suka ce sufiyan a nan ibn uyena ne shi kuma ya karbo daga ismail ismail a nan shi ne ibn abi khalidin al al'ahmas shi kuma ya ce an ƙaisin ƙais a nan ibn abi hazim albajali abu abdullahi al-kufi to shi wannan ƙaisu ya ce sami'tu ma'awiya na ji sai na ma'awiya ɗan abu sufiyan ya ƙuli la'akin lahu sagirin wata rana yana ma wani ɗan ƙaninsa ɗan uwansa ƙarami kayan kaninsa kenan yana masa magana ya ce masa ya ce masa a yawa ya ce mashi ardifil gula ka goya wannan yaron irin saman dabba ne shi kanin shi wake rerawa ake baituka ne ake rubuta kuma galibi wanda yake wannan waƙen yi a cikin waƙensa za ga yana nuna fasaha da balaga ta yara in ka ɗauki waƙoƙin malam aliyu na mangi a ga yara su amma waƙen kai za ka san akwai fasaha da balaga da ilimi a ciki ya yi shekara hamsin amma waƙoƙin in kana karanta su yanzu sai kamar da yau ake magana so kaga wannan wani irin kaifin hankali ne wanda Allah ya ba shi ya rubuta waƙe yana fokastin wani abu wanda zai faru kuma sai gashi yanzu abin ya zo yana faruwa kamar yadda yake fada a waƙe kaga wannan sannan kuma ya amfani da wata fasaha ta yare in ka ɗauki waƙar mana abubakar dadan ko waƙar afirka ma ka ɗauka kai bahaushe ne amma kana ji ma sai ana fassara maka waɗansu kalmomi to kaga akwai fasaha da kwarewa ta yare to sannan kuma a ciki akwai gargadi da wa'azi to da musulunci ya zo sai ya halatta waƙi amma wancan waƙa sai ya suke ta ita ma waƙen to ba kowane waƙe aka halatta ba sai an kalli baitukan ko shi idan a baitin akwai saɓan allah ko shirka ko batsa ko wani abu makamancin haka ita ma kansu ita ma an hana to yanzu wannan babu mai fadi na abin da ya shafi waƙi da waƙa su kuma imamul bukhari zai ladubban da suka shafe su to shine sai ya fara cewa babu mina shi'ir hikma me yasa ya musulunci ya karɓi waƙe sai ce wannan babu zai karantar da mu cewa a cikin waƙe akwai hikima ita kawai hikima kayan wace ce kayan mummuni ce mutum da akwai sai musulunci ya karɓe ta to za mu ji yadda hikimar take ƙalar imamul Bukhari, haddasa abdullahi ibn muhammadin ƙalar haddasa abu amirin ƙalar haddasa ayyu ibn thabitin an khalid huwa ibn kaisan ƙalar kuntu inda ibn umar fawa kafa alaihi iyas ibn haifama kala ala'un shi duka min shi'iri ya ibn faruk kala bala walakin latun shidni illa hasanan fa'an shadahu hatta idza balaga shay'an karihahu ibn umar qala lahu amsik wannan hadisin an karɓo daga Khalid waye khalid shine ibn kaisan kala ya ce kunci inda ibn umar wata rana ina wajen abdullahi dan umar fawa kafa alaihi iyas ibn kaifama sai wani mutum da ake ce ma iyas ibn kaifama ya tsaya wurinsa kala sai ya ce ma abdullahi dan umar ala'un shi duka min shi'iri ya ibn al-faruk kana so in rera maka waɗansu 'yan baituka nawa ya kai ibn al-faruk waye ibn al-faruk abdullahi dan umar ko saboda umar ana ce masa al-faruk kana so in rera maka waɗansu baituka nawa kala bala sai ce ina so ya halatta ko bai halatta ba ashe ta halatta kenan sai ce walakin sai dai la tunshidni illa hasanan rera min waɗansu betuka sai betuka masu kyawu fa'an shadahu sai ya ci gaba da rera masa ya ci hata idza balaga kari karihahu har sai da ya zo kan wata baiti abdullahi dan umar sai ya ji baya son wannan baitin sai abdullahi dan umar ya ce mai amsik ya ishe ka to tsaya haka nan sai taka masa burki ya ce tsaya haka nan wannan hadisin isnadinsa yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai wani marwaici ana ce mai ayyub ibn thabitin kun gan shi ku? kala ibn hajjirin layyinin hadis wa kala abu hatim la yi humadu hadifahu sun ce yana da rauni shi wannan ayyub ibn thabitin na haka in ya to hadisi ana masa lamba da cewa hadisi ne mai rauni da haka bai inganta ba قال البخاري حدثنا عمرو ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمع مؤرفا قال صحبت إمران ابن حسين من الكوفة إلى البصرة فقال منزل ينزله إلا وهو ينشدني شئرا وقال إن في المعارف لمندوهة عن الكذب an karbo daga mudarrif Stabili ne ya ce sahibtu imrana ibn hussein na abokanci imrana ibn hussein mm, minal kufa ilal basara mun yi tafiya tare da shi tun daga kufa har zuwa basara ya ce tun da muka tuɗin nan kan hanya faƙalla manzilin yanziluhu wuri kaɗan ne inda muke sabka illa huwa ni face sai na ji shi yana rera min shi irin waɗansu waƙoƙi duk inda suka sauka sai yana rera musu waɗansu betika wa shi imran ibn hussein ta kuka sahabi ne mun gane sahabi ne da sun sauka sai ya dinga rera masa waɗansu betika shi kuma yana ci mai wannan yake nuna mana annahu kana yuksiru min shi'ir yana yana mana imran ɗan husaini ya yawaita waɗannan wake-wake kaga wannan yana yana maka halacci domin idan sahabi ya aiki to sahabi yana da amanar da ana ganin cewa in ya san wannan aikin babu kyau ba zai taɓa yi ba da aka yin aikin kawai yana nuna maka cewa aikin yana da kyau shi yasa shi wannan tabi ɗarrif ya ce ni na yi tafiya da imrana ibn hussein tun daga kufa har basara mafi yawancin wuraren da muka tsaya sai ya rera min waɗansu betuka wurare 'yan kaɗan ne inda muka zauna an muka tashi bai yi waɗansu betuka ba waƙala a wannan tafiyar ce imrana ɗan husainin yake ce man inna fil ma'arid lamanduhatun anil kazibi yace inna fil ma'arid a cikin al ma'arid al ma'arid shine jirwaye kamar wanka mai jirwa kamar wanka Ka ga salon zance ne ka yi magana amma ba ita kake nufi ba ba shi ne ake ce mai jirwa kamar wanka ba tusai sai ce a cikin jirwaye kamar wanka lamandu hatar anil akwai mafita daga karya idan ka yi jirwaye mai kamar wanka abinda ka faɗa ba shi kake nufi ba kana da wata nufi amma za a kama ka da ƙarya ba za a ce kuma ka yi ƙarya ba mutum ne za ya kaɗana sai ce za ni nan yamma kenan ko za ni yamma ya yi ƙarya amma ya faɗi ka tsina bai faɗi ka tsina ba to irin wannan shi ake ce ma alma'ari mun fahimta jirwaye mai kamar wanka misalinsa ka san wani ba sa shiri da wari. abokin gabansa ne suna adawa sosai amma duk musulmai ne sai ka zo ka ce ka aika wujewa ne sai addu'a yake maka yana ta ce allah ya sa ka shiga aljanna yana taimaka addu'a cewa nan jiya maka addu'a to amma kai addu'ar da kake cewa ya mashi ya yi wa musulmai addu'a ne in general shi wannan bai shigo batun da musulmi ne to shi kaga wannan ƙarya yi ko gaskiya kaga abin da ya faɗa ba haka ba ne ba amma kuma in ya ce shi yana tun da kai musulmi ne kai ba ka shiga cikin addu'ar shi ne mai kuma rawanka na? ka ce? ya shiga cikin addu'ar musulmi tun da shi ma musulmi ne amma ba kama sunan shi yau shi kada ya masa addu'a ba to shi ne shi wannan sahabi imran dan husaini yake cewa a cikin alma'ari akwai mafita yi sa'atan wa kusha akwai yalwa mutum zai iya bulkewa ba zai yi karya ba amma abin da ya faɗa kuma ba haka ɗin ba ne ba jirwaye ne mai kamar wanka tunda ba karya ba ne ba to kuma galibi za ka samu a cikin waƙe masu yin waƙe suna amfani da jirwaye mai kamar ah, mai kamar cewa a wurare da yawa Allah samu dace wannan ba hadisi bane ba mauqufi ne ya tsaya kan ya sunansa Imran dan Hussein amma maganar ma'anarta tana da kyau haka ake nufi mun gane to kaga anan ne mun samu cewa Imran dan Hussein yana waka yana wake قال البخاري حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن anna marwana ibn al-hakami akhbarahu anna abdurrahman ibn al-aswad ibn abdi ibn abdi yaguth akhbarahu anna ubayya ibn ka'ab akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala inna min ash-shi'ri hikmatun wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle a cikin waka akwai hikima Obai ibn ka'ab ne ya rawaito hadisin manzo Allah ya ce inna min ash-shi'r hikmatun lalle a cikin waka akwai hikima me yake nufi da hikima a nan? suka ce ai qaulan sadiqan mudabiqan lil haqqi akwai magana ta gaskiya ko kuma maganar ayi ta sai ta dace da gaskiya ga abinda aka faɗa gaskiya ne amma ba aya aka jawo ba ba hadisi aka jawo ba amma statement din ko baitin sai abin ya zama gaskiya ku kun fahimci abin da yake nufi yanzu misali wannan baitukan da muke magana a baitukan mana aliyu na manji ko malar sa'adu zungur kusan sun yi waƙoƙi akwai wani akwai waɗansu betuka ba rike su ba amma betukan suna maganar makomar arewa ne wannan arewa ta mutu ta najeriya sai kawo waɗansu abubuwa cewa ma damar akwai waɗannan abubuwan arewa to ba inda arewa za ta ya ambaci karuwai inda ana zina kenan a arewa ya ambaci almajirai ɗin to idan ka karanta waɗannan betukan. sai ga kawai sun yi daidai da arewan nan ta yanzu ka ga magana ce yayi ta hikima to magana kuma sai ta zama gaskiya to shi ne abinda ake nufi inna mina shi'ir hikmatun amma kun ga manzan Allah ba jam'iyye ba cewa inna minal shi'iri daga cikin waƙe kinin ba duka waƙe ke da hikima ba akwai waƙen da ba hikima cikinsa banna ce ba mun gani akwai waƙin da za a gaɓar naci Allah ya samu dace qala al-bukhari haddathana Abdullahi ibn muhammadin qala haddathana abu hammam muhammad ibn zubair ibn Azibrikani, zibriqani قال Yunus ibn Ubaidin, Adil Hassani Adil Aswad ibn Sari'in, سريء ya rasu inni madahatu rabbi bi mahamida qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda wa lam yazidhu ala zalika wannan hadisin shi kuma an karbo daga aswad ibn sari'in kulti yace na ce ya rasulullahi ya manzan Allah inni madahatu rabbi bi mahamida yace lalle ni na rera waɗansu baituka na yabo ga Allah ƙali sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ama inna rabbika yuhibbul hamd ya ce ito eh ai ba ai lalle shi ubangijinka yana son a yabe shi tun yabo ne kai yabo ya ce to Allah kuma yana son a yabe shi walam ya zidbu ala zalika daga wannan maganar manzan Allah bai ƙara ce masa komai ba shi Allah yana son a shi kaga kenan ya halatta aiwa a baitika nami na yabo ga Allah subhanahu wataala baitika waki ba waka ba to kun ga irin waɗannan hadisan su ne waɗansu ke buɗawa shi hadisin ya zo mu kana ƙayyade shi a in ya zo mutlak kana buɗe shi karka kayyade shi waɗansu malamai wani lokaci hadisin da ya zo a ta'iya ya zo muƙayyad sai su buɗa shi sai ɓanna ta shigo wani hadisun kuma ya zo a buɗe wani sai ya zo ya taƙaita shi sai ɓanna ta shigo da zirin waɗannan hadisan kana iya ji ɗan mandiri yana kawo maka su shi ne hujjayin mandirinsa amma hadisin mandiri yake nufi waƙe yake cewa kaga shi an ƙayyade ga waƙe shi ya buɗa har ya shigo da mandiri kuma inda za ka gane abin son zuciya ne yanzu mandirin ma san aji shi to ina aka dace ana cewa mandiri har shi ake fada to za aji mandiri an koma jita an koma kayan kiɗi na zamani to su kuma ina aka samu nassinsu to in ka buɗe abin da aka taƙaita shi to haka banna za ta shigowa shi nan wannan sahabi da ya zo ya ce na yaba allah da waɗansu kalmomi a waƙe na yabo ga allah sai manzo zala ce wa Allah yana son a yabe shi to wannan yana nufin ka je kama kiɗi kana yaban Allah baya ba baya nufin haka wannan son zuciya ne kawai Allah shirye da mu da kaga wannan yana wanda babu laifi ai waƙe ne yabo ga Allah subhanahu wataala qala al-bukhari haddathana umar ibn habs qala haddathana abi qala haddathana al-amash qala sami'tu aba salihin an abi ta kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la an yamtali'a jawfu rajulin kaihan, hatta yariyahu khairan min an yamtali'a shi'ran wannan hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda manzan Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle yadda al'amari yake Kaihan amai ya cika cikin ɗayanku shi ne abincin da aka juya daga siffar abincinsa kaga lokacin da mutum yake cin abinci ya shigar cikin cikinsa Ɗan yi amansa bayan wani lokaci yana canza ko bai canza yana ya canza shi ne ƙayu mun gane amma yana cikin cikin ɗan ya fito shi ne ƙayu ya zama amai mun gane to ci ayin eh, manzan Allah ya ce wannan irin abincin da aka ci nan ya zama kaihu ya cika cikin mutum hatta ya riyahu har ya lalata mai ciki ya lalata mai ciki ya sanya ya shi gudawa kasan wani in ya ci wani abinci sai ya bata mai ciki to madana ce wannan kaihun ya cika cikin mutum har ya lalata mai ciki khairar shi ya fi alkhairi min an yamtali a shi'arar da ce mutum ya cika cikinsa da waƙi ya cika cikinsa da waƙi ko fahimta mai manzan Allah yake sai nuna mana ana waƙen nan duk da an ce ya halatta to kan mutum ya cika cikinsa da waƙi da wannan gara ya ci abinci ya cika cikin shi da abinci har ya bata mai ciki abincin ya fi sauƙi kaga wannan yana wani cewa ba a son waƙen kuma ya zama ɗabi'a ta mutum ya zama tun kullum shi cikin waƙe yake har ma ya ba waƙen muhimmanci sama da karatu na alƙur'ani sama da karatu na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun gane wannan shi ne abinda manzan Allah yake nufi shi sun ya suka ce almuradu abinda yake nufi da wannan hadisin an ya kuna shi'ira galiban alaihi mustauliyan alaihi bai haisu ya shigiluhu anil ƙur'an wa gairi minal ulumin shar'iyya wa zikirin lahi ta'ala wa haza mazmumin min ayi irin kana kada mutum ya zama cewa waƙi harin jaye shi harin ma yadda yake ba waƙen muhimmanci baya ba Al-Ƙur'ani haka baya ba sauran ilmomi na shari'a baya ba zikirin Allah haka to in mutum ya zama haka wannan waƙin ya zama abin zargi kowane iri ne wannan waƙin fama ya zaka na alƙur'ani wal hadisi wa gairi himamin al'ulumin shari'a huwa galibu alaihi fala ya durra hibzu al-yasiri min shi shiri ma hadha amma idan mutum ya zama cewa iliminsa na addini da ilimin shari'a shi ya fi ba karfi ya ba rinjaye to wannan ba zai cutar da shi ba don ya har da ce waɗansu 'yan baituka wanda ba su da yawa a cikin abin gaɗinsa mun gane babu laifi wannan idan ya zama haka to cikinsa bai zama cike da wake ba wannan maganar al'imamin nawa ya yi ta a cikin sharo sai ya mushi shi ya sanya al'imamul bukhari wannan hadisin da ya kawo shi a cikin sayul bukhari babin da ya kulla mai shi ne babu Mayu yi kurahu an ya kuna galiba alal insani a shi'ir a taya hu, an bikirin lahi wal ilmi wal ƙura'an haka ya masa babi cewa wannan babu zai magana akan karhancin cewa mutum ya zama waka tarin jaye shi har ma tana kange shi daga ambatan Allah da ilimi da karatun alkur'ani mun gane so kaga waƙen duk da an halatta shi to kuma ba a son ya zama ɗabi'a ta mutum kullum ya ba waƙen muhimmanci sama da alkur'ani to abinda zai baka tausayi mu a zamaninmu na yanzu waɗansu ba ma wai waƙen suka ba muhimmanci sama da alkur'ani ba waƙa suka ba muhimmanci sama da alkur'ani kaga wannan shi babban hadari to kaga wannan yana nuna mana cewa duk da wakan nan an ce akwai hikima cikinta to amma kuma kada mutum ya zama ɗabi'arsa kullum shi waƙe yake yi ko kullum yana rubutun waƙe ko wani abu kamar haka nan al bukhari البخاري muhammad ibn salam ko qala حدثنا abdatu qala akhbarana hisham ibn urwa. an abihi an aisha radiyallahu anha qalat ista'adana hassan ibn Fabitin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hija'il mushrikina faqa na to haddathana sa'id ko Haddasana sa'id ibn musailama ibn sulaiman قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود ابن سريء ala kuntu sha'iran fatetun nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙultu ala'un shi duka mahamida hamitu biha rabbi ƙala inna rabbika yuhibbul mahamid walam ya zidni alaihi wannan ruwayar mun tuta baya ku sai dai wannan taɗan zo da canci Yace na zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai na ce masa ya rasulullahi in shirya in karanta maka waɗansu baituka na yabu da na ga Allah mai girma da dokaka ko da na yabi ubangiji na da su kada sai ce e lalle ka yana son a yabe shi daga nan bai kara masa komai ba qala al-bukhari haddathana muhammad ibn salam qala haddathana abdatu qala akhbarana hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu An qalat استاذنا حسان ابن rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hija'il mushrikina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kaifa bi nisbati fa qala la usallannaka minhum kama tusallu ash-sha'ratu min al-ajin wannan hadisin an karbo daga urwa dan zubairu shi kuma yace ya karbo daga mahaifinsa mahaifinsa kuma ya karbo daga aisha uwar muminai allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce mi ista'adana hassanu ibn thabit rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hija'il mushrikina aisha ta ce hassanu ibn thabit ko hassanu ibn thabit sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-munzir abu abdurrahman alkunyarsa abu abdurrahman ko abul walid al-khazraji al-ansari mutumin madina ne a madina ma kuma ya fito daga bangaren khazraj hassanu ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira waɗansu suka ce shekara ta arba'in bayan hijira an yi saɓani shekarun da ya mutu shekarar da ya rasu amma ba a yi saɓani game da shekarunsa ba duk malaman tarihi sun ba da labarin cewa hassanu shekara 120 ya a duniya kuma 60 a kafirci 60 a musulunci 60 a jahiliya 60 a musulunci bayan ya musulunci sai da shekara 60 su kaga idan ka ce ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira kenan lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shi a lokacin yana da shekara a ashirin da musulunta da ke sun cewa mun gane ko shekara a goma afuwan kenan lokacin da manzan allah ya zo madina a lokacin ya musulunta shi hassan ibn thabit to yana daga cikin masu yi manzan allah waƙe amma shi waƙen da yake galibi waƙe ne na mai da ranti domin lokacin da manzan allah ya zo waƙe suna da tasiri a tsakanin larabawa sannan suna amfani da waƙe wajen aibanta mutane in aka samu wata ƙabila sai a yi waƙe a yi mata kace-kace a waƙe a yi mata zambo to ɗan ƙabilar sai ya ji bai san ma a gane shi ɗan ƙabilar ne to idan su ma suna da masu fasaha a cikin sai su bai da martani to sai a yi daidai kenan to sai zaman to kafiran maka za su yi waƙe wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam to sai hassanu sai su dinga mai da martani ta jin da su yake shigowa a zamanin sai na umar wata rana yana cikin masallaci sai yana yan rin baitukansa yana wakensa sai umar ya zo wucewa sai ji shi yana waki sai ya harare shi amma dai bai ce bai daina ba ya harare shi kaga shi umar kama yana masa inkari ne amma dai bai kai ga yayi magana ba to ya san umar yana iya masa inkarin ba sai ya ce to wannan abin da ya da muke yi mu a zamanin wanda ya fi kama mun yi yana nufin zamanin manzan Allah kuma a cikin masallaci muke sai umar ya tafiyarsa to kaga lokacin umar yana shugaban kasa a da su ma bayan allah ne yanzu shugaban kasa ka gaya mai haka eh. <laughs> ai sai a gaba da kai to aisha a nan take ba mu labarin cewa shi wannan hassan ibn thabit ya nemi izini wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam na ya mai da martani ga ƙurai shawa mun gane ya mai da musu martani to wani lokaci in za a mai da martanin ƙabilar gaba ɗaya za a yi kwande mu to sai mun zala ya ga to shi kuma shi ma ba ƙurai shi to ya zai da aka watsa ƙabila gabaki ɗaya ya nan shi abin bai shafe shi ba to shi ne sai mun zan Allah ya ce mashi to kai hassanu fa kaifa bi nisbati to ya za ka yi da nasabata ta ƙureshawa ni ba ba ƙureshe ne ƙali sai hassani ya ce ba koyi manzan Allah ba matsala la'asullan naka minhum kamata sullu sha'aratu min al'ajil ya ce wallahi zan tsame ku tsab zan tsame ka tsab zan taba su amma ba za ka ci an tabo ka ba ko ƙabila gidanku ko wani naka kamar yadda ake tsama gashi in ya fada cikin kullum. idan gashi ya fada cikin kullu aka hiddo shi yana hitowa da wani abu bai fitowa da komi cike yake baro kullun saboda sulbinsa to ne man hassani ya ce zan tsame ka tsaf akwai hikimar da za a yi waka a taba ƙurashawa amma ba ka cikinsu kai za a hidda ka <laughs> mun fahimta to sai mun zala ce to in haka ne bismillah a ci gaba to eh, mutanen lokacin laraba ko yaƙi za a ce da mawaƙa fa ake tafiya don idan wani mawaƙin a filin yaƙi ya rera waɗansu betika da an watsa su wancan abokan gaba su ga betikan da aka yi a kansu an yi kwandemin ɗinsu suna yi guduwa daga filin yaƙin shesha shi hassanu ko yaƙi za a ce da shi ake tafiya in sun yi mai da martani amma kuma tsoro ke gare aka ce a filin yakin sai manzo Allah ya sa an tsare shi wannan dan sannan wani mai takobi da wani mai takobi yana ku tsare shi kai ya ruga <laughs> to haka ake tafiya da shi yaki to kaga shi ma ya ba da gudunmawa ta wannan gefen To kaga idan waɗansu suka je suka yi waƙe suka ɓata musulunci to babu laifi waɗansu yi waƙe su yi mai su mai da martani yan waɗannan bida ya yi waƙinsa ya yi waɗansu abubuwa a waki babu laifi wani ahalin suna shi kuma ya waki ya mai da martani shi ma wannan babu laifi kariya ce ake ba addini mun fahimta yasa za a ga yanzu dan akwai wadanda suke irin wannan suna yambetuka na ba rayuwa da muke fuskanta muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya saukar da farashi musamman kayan masarufi da kayan abinci ba don halayen Musa, don tosinsa da rahamarsa irin wannan ya taɓa faruwa zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai suka samu ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama suka ce gallar si'ir farashin kaya ya yi tsada mutane da yawa ba sa iya sayan abin da za su ce muna so ya rasu da lahi ka taƙaita farashin kayayyaki ɗin nan mana ka yi doka ko ka ba da umarni cewa duk mai sai da abu ka za ya zo da shi ƙasa abinda ake cewa price control wani allah ya ce a ya ce inna laha huwal musa'ir ce kunga allah shi ne mai kawo haka ya kawo tsanani wani lokaci ya kawo sauki manala ce ku je ku ta roƙon allah ya kawo muku sauki amma wannan ba shi ne mafita ba don haka mai ta roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi da mafita daga wannan mummunan hali wanda muka samu kanmu a ciki na tsadar kayan masarufi da dangunan kayan abinci allah mai iko ne akan wannan sannan a ƙarshe muna ƙarin addu'a ga wani matashi wanda ya rasu a kaduna na yi mun sanya shi addu'a ranar juma'a mu ƙara sanya shi a cikin addu'o'inmu allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa ya sa aljannar firdaus ta zama makomarsa ya yalwata ƙabarinsa ya kare shi daga azaba da fitina a cikin kabari allah mai iko ne akan wannan da shi da sauran 'yan uwa waɗanda suka rasu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon allah ta'ala ya ba su lafiya haka sauran marasa lafiya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba allah ka san su allah ka ba su lafiya allah mai iko ne akan haka masu lafiyar kuma allah ya ƙara musu lafiya kuma ya ba su ikon sarrafa lafiyan nan cikin yi wa Allah ɗaya da ita sannan a ƙarshe a mun samu jarabawa ta karatukan da muke yi tsawon lokaci wanda ya faru saboda jarabawa kuma da muka samu ta motar da nake amfani da ita amma alhamdulillahi kusan muna ganin jarabawa ta zo ƙarshe kuma ina amfani da wannan dama in yi addu'a ga duk 'yan uwa wanda suka taimaka ganin hakan ya samu nasara allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma allah ta'ala ya sanya ladar akan mizani kuma shi al'amur bil ma'rufi yi anil munkar duk wanda ya taimaka kullum yana daga cikin falalar karatu shi falalar karatu da mai karatun da mai saurare lada ɗaya allah yake bada to kaga wannan falala ce ta karatu su ko zuwa kai ka zauna ka ci wallahi ladar da za ka ce gida inda za a nuna maka ita kullum kai ne na farkon zuwa nan wurin so mu ci gaba da sannan falala ta biyu shi ne duk wanda ya shirya yanzu duk wanda ya ji wani abu ya tafi ya aiki da shi to kayan kana wurin kamar kai ne ka gaya mashi ya je ya aiki da shi din duk da za a samu kai ma haka za ka samu da haka duk inda ake wani abu na da'awa idan mutum ya saka gudunmuwar shi to ba karamin nasara zai samu ba da haka Allah subhanahu wataala ya rubuta ladar a kan mizanin kowa ma Allah ta'ala ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh